Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport. En la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball en redacció de Salva Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www.la977.com i que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit on la pregunta que vos fem en el dia d'avui la del WhatsApp ja sabeu 627 98 03 36 627 98 03 36 nota d'àudio i resposta a la pregunta que vos fem en el dia d'avui que no estem demanant-lo, estem preguntant-lo ¿Renovarías a Paco y Estarán si aconseguís objetivo de la salvación? Ho dic perquè algú li ha paregut vergonyosa la pregunta. Jo crec que qui, qui pregunta no ofèn en la vida, però bueno, com aquell, com aquell no? Preguntar és ofendre, pues, simplement estem preguntant. Vostè renovaria a Paco y Estarán si abans aconseguir la salvació? Pot ser que sí o pot ser que no. Ara sentirem les respostes en el 627 980336, el nostre WhatsApp del eh, programa. Bueno, pues... Eh, dia curiós perquè s'alçàvem tots amb el bon sabor de boca després dels tres punts que eh, deixen, posen terra de per mig entre el València i les posicions de descens sobretot aliviats després d'aquest gol en el descompte d'Álvaro Negredo i quan estàvem durant el matí assaborint aquesta circumstància i aquesta situació de poder respirar una miqueta més el València feia públic un comunicat en el qual s'anunciava un expedient que suspèn de treball a Sofian Fegulí. Si se'n recordeu, pràcticament des del mes de desembre venim assegurant que Fegulí no renovaria el seu contracte amb el València i ja explicarem les causes. Fegulí tenia un acord quasi absolut amb Nuno Espíritu Santo, que a més d'entrenador era director tècnic del València. Fe, eh, Nuno estava disposat a donar-li els 4 milions d'euros nets que Fegulí demanava per temporada. Una volta desapareixia Nuno de la equació i la cosa passava ja a ser controlada per una direcció esportiva, per un club que anava a anar més en contra amb les renovacions, tenint en compte eh, les errades comeses en casos com els de Barragán, Parejo o Piatti, eh, el club eh, mirava d'una manera la renovació de Fegulí i que, per tant, a partir de l'1 de gener ja era gent lliure, és a dir, era lliure de firmar per qui volguera i que Fegulí no anava a continuar en el València Club de Futbol. En la història de Sofian Fegulí podríem dir que hi ha suficients fets com per a pensar que no juguen al seu favor. Fegulí va abandonar el Grenoble per a vindre al València pràcticament de la mateixa manera que va abandonar el València no renovant, deixant passar el temps i esgotant fins al eh, últim dia del seu contracte per a quedar lliure i firmar per un equip que li donarà més pasta. Ja en el València és cedit a l'Almeria i en Almeria provoca o, o eh, protagonitza un acte d'indisciplina negant-se a pujar a l'autobús i quedant-se fora d'un partit perquè Fegulí pues, no va voler jugar-lo. Ja en el València, en la primera renovació de contracte que li fa Manuel Llorente, recorde, renovació de contracte l'any de eh, Pellegrino en la banqueta, temporada 2011-2012, si no recorde malament, o la 2012-2012, ara, ara mateix me balla, però bueno. Eh, hi ha una hi ha un moment en el qual les crítiques comencen a ser importants sobre Manuel Llorente, reapareix en el... És en la 2011 o 2012, ara, ara que recorde. Reapareix en l'assemblea, en la Junta General d'Accionistes, reapareix Paco Roig, eh, incendia aquella junta dient que, la, que, fe, que Llorente venia tot per a salvar el seu cul, la seva cadira, i que el següent en vendre, que era el jugador que estava de moda, era Feulí, i eh, a Manuel Llorente li entra la tremolor, renova Feulí, Fegulí se'n va a la Copa d'Àfrica i tarda un any en tornar a ser futbolista. Enguany, la fascitis plantar, sense anar més juny, que va tindre molts mesos fora dels terrenys de joc. El dimarts perd un vol i s'absenta de l'entrenament del matí. Ahir es va negar a entrenar després del partit exercici habitual, en Paco hi estaran bé en la seva època de preparador físic, bé ara com a entrenador, més o menys, lògicament, els seus ajudants tenen la mateixa eh, manera de treballar que Paco, i este matí, quan ja estava la cosa prou calenta, Sofian Fegulí ha tornat a duir molestes en el turmell per a no eixir a entrenar. Suficient situació, ha sigut la gota que ha rebosat el got, que ha colmat el got, i el València ha decidit no passar, no tolerar ni una més i obrir expedient disciplinari a Sofian Feuli. Un eh, València que, a més, ens asseguren, pren esta decisió de manera consensuada, mancomunada, entre, entre l'entrenador Paco Allestaran i el director tècnic Suso García Pitarch. Per lo inusual de la circumstància, que hauria de ser l'habitual, és una bona notícia que director tècnic i entrenador vagin de la mà. Per fi, si aquestes són les senyes d'identitat del pròxim projecte de València, miren, m'agraden. Ara, falta saber si aquestes són les senyes d'identitat del nou València o ha sigut una posada en escena i després amb el temps se diluirà. Per a mi és una decisió correcta i encertada la de l'expedient disciplinari a Sofian Feguli. Com es trobarà aquest expedient? Pues aquest expedient se troba en el moment en el qual al jugador li han comunicat este matí l'apertura de l'expedient el València, en virtut de l'acord AFE, Lliga de Futbol Professional, li ha comunicat a l'AFE l'apertura de l'expedient, però encara AFE no té els detalls de l'expedient que ha obert el València a nivell de antecedents, de fets i de sanció proposada per a Sofian Febolí, per a que vostès se puguen fer una idea. No és el mateix una sanció per eh, espentar un company en el vestidor, per exemple, que per insultar al president, per exemple, que per enfrontar-se al públic, per exemple, o per eh, abús del tabac, que n'hi ha en la fe una sanció contemplada per jugadors que pues, li tiren pas al cigarret. Val? Per tant, eh, amb respecte dels fets, el València determinarà si la sanció és lleu, greu o molt greu, AFE dirà si els fets que adueix el València corresponen amb la duresa de la sanció que volen posar el club i a partir d'ahir s'obrirà un termini, un període per a que Sofian Feguli puga, eh, lògicament, presentar al·legacions. Però bueno, aquesta és una història eh, que no per consabuda eh, pues deixa de ser trista en el dia en el que hauríem d'estar parlant de la lliberació que sentirem tots ahir quan Álvaro Negredo empentava en el minut 91 de partit el, la pilota que significava el gol definitiu per a tombar el Sevilla. No tan sols se queda ahí la cosa, i ja no parla el València. També per al Llevant. Fedal, Deiverson i Simao. Fedal estava sancionat, no va viatjar a Sevilla. Deiverson i Simao els falta temps per a baixar-se de l'avió 4 i mitja de la matinada, acudir en busca del seu company i estar de fiestuqui, com diria aquell, fins a molt pronte, però molt pronte del diumenge. És més, Sembla que la festa va ser de tal magnitud que Simó no aparegué en l'entrenament del diumenge. Expedient per part de Llevant, informació està que donen dos dels companys de Ràdio València, reunió esta vesprada dels jugadors, de dos d'ells, perquè Simó està fora, han demanat disculpes, poc creïbles, sincerament, en un vídeo poc creïble, i ja que ser, ja que tindré molt poquet cervell... Miren, els futbolistes han així tota la vida. Val? És més, hi havia algun futbolista del València que el divendres no se va retirar tard, però va ser a dinar i llega una miqueta a la sobretaula del dinar. Val? No és el més desitjable, però sobretot un té que saber quan no pot eixir. I, evidentment, després de perdre una sèrie en Sevilla i ficar-te pràcticament en la gola del lloc del descens, no és el moment per eixir torpes fins a la societat d'estos tres futbolistes. Per tant, ja veurem a partir d'ara què passa, què decreta el club i què decreta l'entrenador, que va tindre una situació d'indisciplina amb Trujillo, Trujillo no ha, no ha tornat a contar, però clar, és que estos tres, malauradament per a llevant, són tres titulars indiscutibles en l'11 de Rubi. Així que ja veurem en què queda la cosa. Les 11 i 41, com sempre, a aquestes hores, les 5 fotos. Feguli expedientà del club ha comunicat que suspende treball el futbolista algerià. Les constants faltes de disciplina han sigut la causa. Decisió consensuada. Apartar Fegulí és una decisió presa de manera conjunta per secretaria tècnica i entrenador. El futbolista tindrà un termini per a recórrer la sanció. Y en la parte esportiva, aliviados después de la victoria ir contra el Sevilla, Álvaro Negredo ha reconocido que la situación era muy dolenta y ara cal treballar para acabar la temporada el mejor posible. Estábamos en una situación eh, muy jodida y teníamos que salir como, como fuese de, ella. Eh, creo que ha sido importante esta victoria, pero, pero no hay que quedarse aquí. Intentaremos arreglarlo de aquí a, final y, y, como te digo, pues eh, seguir dando la cara, seguir dando la cara hasta, hasta el último partido de temporada. Fedal de Iverson y Simao expedientats. El club ha expediente, el llevant ha obert expedient sancionador los tres futbolistas en conèixer pero una información de Radio Valencia que estiguen en un local d'oci fins a altes de la matinada después de Pedre contra el Betis. tan de Iverson con Fedal han públicamente públicament disculpes cara que Simao diu que saca carregat más les tintes. Bueno, quería pediros disculpas por, por todo lo que ha pasado. La verdad es que no merecéis todo lo que estamos viviendo y menos la situación que se ha vivido hoy. Creo que se ha pintado de, con mucho color, no es tal como se ha explicado. color el que ya había negarito Presentada la nueva Eurocup, se ha presentado en lo de la competición para la temporada viniente estará compasada Por 24 equipos y a mes final al millor de tres partidos 11 de la nit i 43 minuts. Fem una pausa per la publicitat. En tornar, com sempre, cada dilluns el nostre primer argument és la vostra opinió, la vostra veu. Ja sabeu, en el nostre WhatsApp 627 98 03 36 627 98 03 36 la pregunta que estem fent, no estan proposant la renovació, la pregunta que estem fent el dia d'avui és renovaries Paco i estaran si aconsegueix l'objectiu de la permanència 11 i 43 a tornada de la pausa les vostres opinions i la resta de coses que han passat en el dia. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Te agrada ir a correr? Has convertit el running en la teua passió? Superrunning és el teu programa. Tota la informació sobre les curses populars, els consells dels millors especialistes i el calendari més complet del running en la comunitat valenciana cada setmana en Levante Televisió, Información TV y en Superdeporte. Superrunning. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11.44, sabeu que cada dilluns per arrancar la setmana la vostra opinió és la nostra eh, protagonista en esta sintonia. Tenim un Twitter, i el Twitter és nostre, però és per a que pugueu opinar vosaltres. La pregunta que vos fem en el dia d'avui, en el 627980336, per a que envieu les notes d'àudio, és si renovaríeu Pago i estaran si aconseguís l'objectiu de la permanència. Esta és la pregunta i estes les respostes. WhatsAppéame eh, eh, me Hola, buenas nit, Manolo, Salva, soy Javier desde Murcia. Tenemos que ver un líder eh, que sea capaz de conseguir que los jugadores se impliquen, que haya compañerismo, que entusiasmo y él pareció verse eso, pero bueno, ese es el tema psicológico. Yo ya esa parte iría más allá del tema futbolístico y eso es muy difícil que lo consiga en seis, siete semanas que quedan. Ahí tenemos que ver un equipo, un equipo sólido, eh, juntito en todas las líneas, que cree fútbol, que defienda bien y sinceramente eh, Paco lo tiene muy complicado que eso se vea en seis partidos. Eh, pero yo por dos partidos que ganase o tres, yo no lo renovaba. Lo renovaba si veía todo, si viese todas esas cosas, y eso es muy difícil. Eh, si vemos que el Valencia se vuelve de 0 a 100 y ahora es una máquina, pues sí, si no, un nuevo entrenador y que esté formado. Una, yo traía un Simeone, una especie de Simeone. venga, hasta luego. Hola, muy buenas noches, Manuel Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy José Castelló, <clears throat> llamo desde Mislata y yo creo que la pregunta, yo creo que la tendríais que hacer al final de temporada. De momento lleva un partido perdido y uno ganado y de momento se está viendo cierta mejoría. Pero la verdad es que ahora mismo lanzar esa pregunta para mí no, no tiene mucho sentido. Bueno, que no se está viendo se le está viendo cierta mejoría, como ya he dicho anteriormente, se está viendo un bloque y anímicamente la verdad es que han cambiado un poco el chip los jugadores, que es lo que le hacía falta. Estaban en, ciertas rutinas y automatismos y en, bloque y, en bucles negativos que, consecuentemente estaban trayendo resultados negativos. No os puedo contestar. Yo creo que todo se verá al final de, temporada y aún así os digo que, que, jugando contra el Villarreal, jugando contra el Madrid, y jugando contra el Barça, hombre, si le gana a esos tres equipos, yo lo renuevo. Por cierto, Manolo, has hecho un crack, ¿eh? Madre mía, menudo <laughs> gol narraste ayer por la, ayer por la tarde, ¿eh? Los pelos de punta. Venga, chicos, un saludo. Hola, soy Iván y os escucho desde Paterna. Mm, yo, por conseguir el objetivo, no lo renovaría, desde luego. Porque salvado yo creo que ya estamos. Pero bueno, todo dependerá. Las sensaciones, cómo maneje el grupo. A mí el equipo ayer me gustó. O sea que todo dependerá. Lo veo un tío coherente y un tío sensato. Ya veremos a ver en el vestuario cómo cuaja, parece que bien. Bueno, un saludo a todos. Bueno, ni soy Keto Rosé, vos desde Alcira, y yo pensé que a Paco estarán. es un entrenador que tiene que estar de paz. Yo creo que para el año que ve, si se consigue la salvación que esperara... París que sí que se pot aconseguir, més que res crec que el València va guanyar el partit que era vital davant del Sevilla i jo crec que l'any que ve té que estar un entrenador top o per lo menos que siga d'un nivell prou alt. Per a mi Paco en que ha estat entrenant a Maccabi de Telarit, no té nivell per entrenar al València. Hola, el meu nom és Gustavo i participé des de Benimodo. Respecte a la pregunta d'avui, jo respondria amb una altra pregunta. I per què no? sembla que hi ha connexió en pràcticament tot, en la plantilla, en el xoc. Comencen a vindre resultats que veren segur més si Nevin no l'haver apartat de l'equip tècnic. I ha trellat en tot el que fa, cosa molt important. I torna a repetir, i per què no? Moltes gràcies. Toc Nandiu, des de València. A la pregunta, eh, no. Si volem ser un club élite, tenim que començar per lo primer, que se gasten els duros en un entrenador élite. Un tío contrastat, amb autoritat i independència. Que els jugadors, que quasi tots són nanos, li parlen de vostè i le respecten, com Espárrago, Aragonès, Hiddink... Pellegrini seria el tío ideal. Bona nit i amunt. Hola, sóc Miguel. A veure, eh, sí que esta és una persona prou treballadora, compromesa en el club, i en ganes de treballar, però no sé, eh, jo renovaria, però crec que està això en mans de, del secretari tècnic no sé, la, la idea que portarà en un futur del futur entrenador del València. Vale, gràcies, bona nit. WhatsAppéame 11 i 50, les respostes en el 627 el WhatsApp. Torna a repetir, no estem proposant la renovació de Paco Allestaran. Hem preguntat si aconseguís la salvació, el renovaríeu, i després la gent pot dir que sí o que no, així no estem obligant a ningú, ni estem fent campanya per ningú. A més, perquè Paco acaba de guanyar el primer partit, vull dir, simplement estem preguntant. Res més, que veig, <coughs> veig que algú eh, se enfada per la pregunta, però en fi, ja que tindré eh, per a tots. Com dèiem, la notícia del dia és la sanció de Sofian Fegulí, expedient del València Club de Futbol cap al jugador d'Algeria. Hola, Salva, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Hem eh, mm. contat les coses tal i com eh, ocorregueren, eh, tal i com les venim contant en aquesta sintonia. Des de desembre venim mantenint la teoria que Fegulí no renovaria pel València Club de Futbol. Eh, Eh, el... Independientemente de lo que <laughs> eh, filtraba o deslizaba el club, Correcte. que era que anava a renovar, y de y lo que filtraba y deslizaba el futbolista, que era que anava a renovar. En efecte. Bueno, pues eh, en esta situació ja vos hem contat eh, els antecedents en Febolí en el Grenoble, en l'Almeria, en el València amb la renovació de Llorente, on després va desaparèixer un any, eh, el que va passar el dimarts, després de fumar-se l'entrenament del dimarts, de matí... Mm el que va passar ahir després del partit, on se va negar a fer eh, els exercicis amb la resta de l'equip després de l'encontre, i ja la gota que ha rebosat el, gos, el, el got perdó, ha sigut este matí, quan el futbolista ha tornat a duir que tenia uns problemes en el turmell, s'ha dit prou, i com dèiem, la notícia per a mi important a destacar <clears throat> és que és una decisió salva mancomunada entre entrenador i secretaria tècnica. Dic notícia a destacar perquè habitualment no, no passa així en el València, però per una volta i felicitem al club per funcionar d'esta manera eh, decisió mancomunada entre Suso García Pitarch i Paco Allestaran, sí. que ja t'ho va dir a tu. Sí, si recorde, Manolo, podem efectivament eh, eh recordar l'extracte de la entrevista que varem... Eh, no, man... teníem un problema, me diuen, a mi se, a mi audio. No? Què passa? Que, a veure, Arturo, què està dient? Val, però eh, tu li vas preguntar. Sí, li van preguntar que si anava a permetre actes que atentaren a la disciplina del, del grup com aquell que va ocórrer, l'últim que va ocórrer en l'anterior partit a casa que el València va disputar a l'estadi de Mestalla davant el Celta de, de Vigo. Perdona, on... és l'última resposta, Salva, este, Arturo. Digues. Està en el minut 6.50. Minut 6.50 és la, la contestació de, de Paco Allestaran. Li van mm. preguntar eh, directament si eh, anava a fer, com es diu en castellà, en castellà borrón i cuenta nueva respecte a futbolistes que el dia del Celta de Vigo, recordaràs, varen veure el partit eh, per la tele en Mestalla en lloc d'assistir a la llotja eh, com cal i com correspon a qualsevol futbolista que queda fora de la convocatòria, veure tranquil·lament el partit que disputaven els seus eh, companys. La resposta d'Estaran va ser que ell arribava com a nou i que efectivament pues, eh, anava a perdonar determinats actes que havien atentat contra la disciplina del grup, però que això no volia dir que si ocorria algo a partir d'ara, ell no ho sancionara perquè, eh, per damunt de tot, buscava que se respectara eh, al club i a la institució. Por Hola. supuesto. <clears throat> Hola, Hola Paco. ¿Qué tal? Buenas Hola. noches. Muy bien, eh, buenas noches. <clears throat> Hubo un episodio el otro día en el último compromiso del, del Valencia en, en casa con el, con el Celta, donde diferentes futbolistas eh, decidieron, en lugar de estar en, en, el palco viendo el partido, estar encerrados en, cerca del vestuario viendo el partido a través de la televisión. Eh, no sé si el club va a tener en cuenta eh, este acto de estos determinados futbolistas o si tú llegas y vas a hacer borrón y cuenta nueva con cualquier acto, digamos, de indisciplina que haya habido anteriormente. Yo claramente voy a hacer borrón y cuenta nueva, pero borrón y cuenta nueva no supone que no tengamos que tener respeto a lo que es el club y a lo que es la afición y a lo que es el propio fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que es de sentido común y, yo creo que los jugadores lo, lo entienden y, y, no se volverán a producir eh, situaciones de ese tipo, ¿no? Pues, eh, como decía... Les paraules de Paco estarán que avui, Salva, a esta decisión ha enviado un claro missatge al vestido Sí, es un missatge, Manolo, que envía al club, perquè efectivament eh, la decisió compta amb el vistiplau de Suso García Pitar i que envia Paco Allestaran a la resta de futbolistes. A partir d'ara no se va permetre qualsevol eh, aspecte que atente contra aquesta disciplina del, del grup. Ahir, efectivament, eh, Fegulí Manolo, però que a mi me conten, Fegulí ahir és des de la banqueta, mhm. circumstància uh -huh. que ja coneixes que no li agrada, és la segona volta que ell és suplent, ja va ser suplent davant la Unió Deportiva Las Palmas, eh, ahir torna a ser suplent, entra a última hora, a ella això ja no, no, no li agrada. Al senyor no li agrada. Només entra, se troba Manolo amb els xiulits, la bronca, la crítica de, de Mestalla, aspecte que no li senta bé quan entra en el camp mm. en substitució de, de Mina, i ja contarem ahir per la nit com, bueno, pues, eh, mig celebra o celebra, però no amb tanta efusivitat com la resta, el gol de, de Negredo. Acte seguit, com és costum i era costum en Paco Allestaran quan formava part del cos tècnic de, de Benítez, futbolistes que participen poc del, del partit, inclús els no convocats, inclús els que han disputat 90 minuts, han d'eixir, i cadascun d'ells té un treball particular que ja suma de cara al treball regeneratiu de l'endemà a, a Paterna i que permet que l'endemà Paterna tenint en compte que ja has fet part del treball regeneratiu una volta conclou el partit, pots treballar de manera més, eh, més intensa, sí pues a Fegulí li corresponia treballar eh, amb certa intensitat perquè havia disputat poques minuts. Fegulí aduís i se molesties al, al turmell, diu que te molesties, que està coix, que no pot treballar, i automàticament a Fegulí se li diu, bueno, pues te quedes dins del vestidor i fas tractament de fisioteràpia, Manolo, i fas bicicleta. -huh. Y lo que a mí me conten es que Fegulí se pucha la bicicleta... y avant. está dos, tres minuts y automàticament se va cap a casa y abandona el vestidor. Collons, i una contrarrellotge d'Indurain. Y això és lo que provoca inmediatamente informat d'esta situació eh, Paco Allestaran, de que el mhm. futbolista no sols no ha volgut isir, sinó que després li han dit bicicleta i fisioteràpia i se l'ha fumat en 30 segons, pues, eh, allà estaran prenent nota. Este matí Fegolí arriba a Paterna, diu, no puc ser de molestia Allà estaran, diu, bueno, pues a partir d'ahir vaig a parlar amb Suso García Pitarc, parla este matí, li ho comunica a Suso, i Suso li diu, tens eh, vistiplau i tot el poder del món per a sancionar si vols a futbolista. I se decidís pues, obrir-li expedient a Fegolí. Fantàstic el missatge perquè per a mi envia Paco Estaran i Suso García Pitals el club València Club de Futbol a Sofian Fegulí s'ha acabat ja la pantomima de Fegulí en el València Club de Futbol en quin moment es troba l'expedient a les d'ara? Segons, en virtut de l'acord que n'hi ha a fer Lliga de Futbol Professional, el València li ha comunicat al futbolista que està sancionat, li haurà comunicat les causes eh, i després este expedient haurà de ser traslladat a AFE qui eh, rebrà les causes aduïdes per el València Club de Futbol i el tipus de sanció que proposa la València Club de Futbol en virtut també del eh, el grau de el, eh, sanció que vulga imposar la València, hi ha sancions lleus, greus, molt greus, etc eh, etc. i a partir d'ahir pues, eh, a fer, mm, dirà si està tot en regla i el jugador té un uns dies per a eh, eh alegar, alegar uh -huh. a aquesta sanció. Dit això, tanquem el tema de Febolí, Salva, i si anem a la part eh, més agradable, que és que en el dia d'avui eh, després de l'entrenament. Eh, per cert, eh, Piatti lesionat tres setmanes de baixa. Sí, al final, ahir, Manolo, ese problema que va patir eh, Piatti, pues eh, era greu, s'ha trencat, Manolo, se va trencar en el calfament del partit davant el Sevilla, este matí s'ha anat a fer-se unes eh, proves, i aquestes proves pues, han revelat que pateix un microtrencament en l'adductor de la seva cama esquerra. Podrien deixar-lo fora de la competició, de la Lliga, durant eh, tres setmanes com a mínim, el que voldria dir Manolo, que pràcticament eh, Piatti, pues, entre que torna i està a disposició del, del tècnic, pues, eh, s'haurà perdut ja el que resta de, de temporada. Així que Fegulí ir lesionat en el calfament, microtrencament fibrilar adductor cama esquerra, i tres setmanes de baixa com a mínim. Això per a Pablo Piatti i parlem, com dèiem, de la part més positiva. Álvaro Negredo, el eh, set del València, que ell va fer el gol guanyador davant el Sevilla, que eh, pràcticament li dona la vida al València per a no patir ja en el tram final de campanya. ¿Y qué ha dit? Bueno, pues l'escoltem, Manolo, repassem el discurso de Negredo parlant de que esta temporada ha sido muy rara Y que ha sido la pitjor que ahí recorda eh, personal y dins un colectivo en toda la seva carrera esportiva. Una temporada eh, muy, muy rara para mí, muy atípica y, y la verdad que de toda mi carrera que, he tenido puedo decir que sí, que ha sido, la peor en, en, en ese sentido y y bueno, pues intentaremos arreglarlo de aquí a, a final y, y, como te digo, pues eh, seguir dando la cara, seguir dando la cara hasta, hasta el último partido de temporada. Bueno, pues eh, sabe seguir dando la, la cara, el València que serà el xutxe, uns dels xutxes de la, de la Lliga, Manolo, perquè juga davant el Barça i el Real Madrid candidats a guanyar-ho tot encara. Per cert, Negredo parlant dels mètodes i del que suposa per al vestidor l'arribada de Paco Llestrant. tiene unas ideas diferentes a lo, a lo que tenían los otros entrenadores. Eh, cuando hay tanto cambio de entrenadores, porque algo se está haciendo mal y, los principales culpables somos nosotros, y, creo que eso eh, tenemos que asumirlo como, como, hombres que somos y profesionales. Eh, la llegada de Paco, pues se ha visto pues que eh, cómo apretar hacia adelante. Ayer se vio como, como sobre todo en la primera parte se apretaba a Sevilla, como no se le dejaba jugar y, y, sobre todo también cuando teníamos la pelota, eh, eh, los movimientos, las posiciones de cada jugador, yo creo que en ese sentido pues sí está más, más controlado todo, todo ese aspecto. Bueno, pues este era Álvaro Negredo parlant de Paco Allestaran i ara, Manolo, parlem del seu futur, perquè se li ha preguntat pel seu futur, té un contracte encara llarg per eh, davant. Quina és la intenció de Negredo, tenint en compte pues, que no ha tingut una bona temporada i que tampoc és titular eh, habitual? Sí, tengo contrato y, y bueno, pues mientras que el club me siga queriendo aquí, yo, yo, yo querré estar. Eh, no sé lo que pasará, yo por mí no tengo ningún problema en, estar aquí y, bueno, eh, todavía queda temporada y, pues si hay que hablarlo pues ya tendremos tiempo, pero, pero mi intención es, estar aquí. igual igual quedarse, pero si te sembra Manolo, digo, si el club quiere que me quede, Yo creo que esa puntualización responde a la realidad Manolo, Por lo que en poco conocer la intención del valencia es traer Negredo eh, este estiu, si és possible, tenint en compte la fitxa eh, tan gran eh, que té i el contracte encara resta per davant, però la intenció del futbolista la de quedar-se. Ara bé, jo crec que la del club és, eh, és una altra i crec que al futbolista se li llig entre línies que probablement conega quina és la intenció del club, perquè si, se, si remuntem a lo que va ocórrer en l'estiu passat, Manolo, recordaràs que ja este estiu el València va voler eh, desfer-se d'Àlvaro Negredo. Bueno, pues eh, amb tot això una cosa més que dir, Saba, hi ha hagut també un acomiadament avui en l'escola. Sí, Carlos de l'Era, coordinador, 13 anys del futbol 8, pues ha sigut acomiadat per eh, Alessanco, dins de la neteja, Manolo, que està fent eh, Alessanco, al llarg de tota la temporada, recordem, en el, en el futbol base o en les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna. Per cert, Cancelo i Gallà ja s'han incorporat al treball de, de grup, progressivament pues, treballaran més temps amb el, amb el grup i ja estan en el tram final de la seva recuperació. Arribaran encara per a les últimes jornades de Lliga. Gràcies, Folgado. Adeu, Manolo. Serem a parlar del Llevant Unió Esportiva. Ja sabeu la història, la contava este migdia a Ràdio València, d'Iverson, Simao i Fedal, sorpresos fins a altes hores de la matinada en eh, un local d'oci. Mm, en el cas d'Iverson i de Simao, després de Pedre, se baixen de l'avió 4 i mitja de la matinada i se'n van a el local. Simao ni tan sols se presenta a l'entrenament del dia següent en Bunyol. Esta vesprada, Eh, reunió del Consell d'Administració amb els futbolistes, on eh, també se'ls ha obert expedient i se'ls ha sancionat. Viatgem a la redacció de Superdeporte. Rafa Marín. Hola, Rafa, què tal? Bona nit. Bona nit, Manolo. Bueno, lo primer, ja que tindré por de trellet en esta vida, per a ficar, ficant en la gola del llop, després de perdre 1 a 0 davant del Betis, deixar-te veure fins a altes hores de la matinada en un local d'oci. Pues la verdad es que sí, eh, a perro flaco todos son pulgas, lo que le faltaba al Levante, de todas maneras también tenemos que tener clara una cosa y no ser hipócritas. Eh, esto ocurre más veces, no solamente en el Levante, eh, no solamente estos tres jugadores. La diferencia es que no siempre hay vídeo, no hay más. Claro. No hay más. Y fíjate lo que son las cosas. El, club, el, Consejo de Administración tenía esta tarde una reunión informal en la que estaban abordando medidas para, para el partido del viernes contra el español. No sé ya cómo calificarlo, final evidentemente se queda, se queda corta, se queda corto, partido había o muerte, estaban ahí dándole vueltas a ver qué podemos hacer y se han visto atropellados por esto. Eh, ha sido, ha sido su merienda, han llamado a los a los jugadores, les han prestado declaración, como tú bien decías, se les ha abierto un expediente disciplinario, todavía no está decidido, eh, qué multa van a, recibir, qué tipo de castigo, pero bueno, ya podemos avanzar que, que, va a ser leve, tal y como está ahora mismo el, el club eh, deportivamente no va a haber ningún tipo de, reprimenda, económicamente me imagino que les tocarán un poco el bolsillo. y, esperemos, por cierto, a Simao, ¿eh? Eh, porque Simao decías que no apareció el domingo en el entrenamiento de Buñol. Es cierto, también lo es que tenía permiso. Tenía permiso del club para ausentarse, tenía un viaje a Italia, de hecho se encuentra en Italia, esta tarde no ha ido al estadio por eso, porque todavía no ha regresado, se le espera mañana para tomarle declaración igual que a sus dos compañeros, y bueno, y será multado. Em, no es bueno, no es bueno que tal y como está ahora mismo el, Levante, eh, ese clima de derrotismo que hay alrededor del equipo, no es bueno que nos estemos centrando e, en, esto, pero son ellos, eh, los, los jugadores con su poca cabeza, los que han originado esta, esta situación que al levantinismo, que a los levantinistas que sienten y padecen de verdad, tanto daño les ha hecho y tanto sí. daño les hace. Eh, eh, claro que sí. Els futbolistes han demanat disculpes, eh, no anem ni sentir-les, perquè són tan poc creïbles si disculpes per vídeo, sincerament, com si ara les demanarà fer en el València. Seria igual de poc creïble, <laughs> exactament igual. La pregunta, eh, Rafa, és clara. I a partir d'ara què? Perquè Rui va tindre el, el episodi d'indisciplina d'Àngel Trujillo eh, i des d'aquell moment no ha comptat per al entrenador de Llevant. La diferencia es que estos tres, en teoría, son tres titulares indiscutibles del Sons de Rubi. Eh, ¿Ahora qué va a pasar? <clears throat> Sí, lo son, son tres titulares indiscutibles. Eh, respecto al vídeo que comentabas, faltaba solamente que se viera de fondo alguna mano de algún empleado del club obligándoles a estar ahí delante, delante de la cámara. Pero bueno, al menos han tenido que dar la cara en ese sentido. Viendo lo que ocurrió con, con Trujillo, sabiendo además cómo suele tratar estos temas el Rubi de puertas para adentro y sobre todo teniendo en cuenta que son tres futbolistas esenciales en, eh, en el esquema del equipo, yo creo que no va a haber ningún tipo de sanción deportiva, eh, ni siquiera encubierta como la pudo haber con Trujillo. Creo que los tres van a jugar si están en condiciones de hacerlo, que persona además para más Inri venía de ser suplente en un partido como el del Villamarín y que eh, tanto el club como el cuerpo técnico van a intentar capear eh, con esto lo mejor que puedan, porque hay que recordar que aunque está complicado, hay cinco puntos de diferencia respecto al último puesto que da la permanencia, el Levante no está muerto, el Levante sigue vivo y yo creo que eso es a lo que hay que agarrarse. Eh, una vez termine la temporada, pues será el momento de, ver casos como el de estos tres futbolistas y el de otros tantos que no han salido a la luz, hmm. pero que también son responsables de la situación que vive el levantar ahora mismo la clasificación. Último. con una plantilla para estar mucho más arriba. Eh? absolutamente estiga acuerdo. Rafa, en Rafa, a ver si llegará algún movimiento o alguna notificación por parte del club en estos próximos días sobre este cazacord Perfecto, estaremos ahí. Moltes gràcies al company del diari Superdeporte, Rafa Marín, ja que tindrem molt poc trellat per a fer el que han fet estos tres futbolistes. Això sí, la diferència és que ara hi ha hagut vídeo, que els futbolistes Ixir han eixit tota la vida, tota la vida del nostre senyor. Ara bé, ara bé, ja que tenen molt poder trellat. 12 i 7, eh, no anem a parlar, crec, eh, de coses tan dolentes. El que sí anem a parlar del València Bàsquet, que ja coneix, en este cas, la nova disposició o el nou format d'Eurocup que s'ha aprovat en el dia d'avui. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. Que s'apliquen més sessions de la nit, no com València i Llevant. València va ser no ha expedient avui a ningú. No, no, de moment no, estem tranquils en aquest aspecte. <laughs> Fantàstic, bona notícia. Eh, ve Juanma Romero esta nit eh, a la seva finestra del bàsquet en l'Espaus 90 nit per a parlar-nos de que ja tenim eh, segur el format de l'Eurocup de la 7 de 7 on eh, més enllà dels 24 equips que la formaran, el que me crida més atenció, Romero, és que hi haurà final al millor de tres partits. Sí, un poc eh, semblant ¿no? a lo que tenim en la Liga Espanyola, en la Liga uh -huh. CB, en la Liga Endesa, eh, eh, salvo que eh, no va ser de, al millor de cinc partits, com som així les semifinals i la final, sinó que és al millor de, de 3. És la gran novetat que presenta i aquest format no, de competició de la nova Eurocup, on n'hi ha menys equips, són 24, eh, n'hi haurà quatre grups de 6 en la primera fase, d'ahir n'hi haurà una criba, els dos pitjors seran eliminats, els 16 següents passaran a la segona fase, com este any, on jugaran una fase de quatre grups, on ahir els dos millors eh, seran ja els que se classifiquen per als quarts de finals, i a partir de ja, playoff, eh, al millor de tres partits, ventatge de camp per a l'equip que ja ha quedat campió del seu grup, al millor de tres, i des d'ahir està una possible final. I se va ser el nou format de competició d'esta Eurocup, que recordem serà la competició que jugarà el València Bàsquet la pròxima temporada, i sa Eurocup, que recordem té la grossa de que el que la guanyi eh, té ja l'accés directe per a jugar l'Eurolliga la següent eh, campanya. Molt bé, doncs eh, són els aspectes més cridaners d'esta competició que té tota la pinta de ser la que jugue València Bàsquet l'any que ve una altra volta. Juanma. Sí, sí, és una competició on el València Bàsquet eh, la va jugar perquè la juguen els, eh, set, eh, els equips que arriben fins a la setena plaça, eh, menys els que ja ten, tenen esa, esa plaça per a la Lloriga de la pròxima temporada, com són el Barça, el Madrid i el, i el Bascònia. O sigui que el València Bàsquet, salvo debacle que no s'esperen els play-offs, podrà jugar esta Eurocup, on recordem ja l'ha guanyat eh, tres vegades i que serà aquesta competició on va haver equips de França, de Bèlgica, d'Alemanya, d'Itàlia, en definitiva dels països clàssics, però també, com a gran novetat, per exemple, va haver un equip anglès. No, eh, encara no es coneix el nom, però podria ser un equip eh, novedós en aquesta Eurocup, un equip d'Anglaterra que participe en aquesta nova edició de l'Eurocup. Perfecte, Romero, gràcies per l'explicació. Adeu, bona nit, Manolo. I espai amb els expedients. <laughs> sí, estarem atents. Està la nit calenta en aquest aspecte. 12 i 10, vinga, ja, a la tertúlia del debat i a l'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i 11 minuts, reunida ja la tertúlia per a xerrar eh, fins a la una de la matinada Vos recordo la pregunta de continua oberta en el WhatsApp, que va Artur que continuen arribant àudios en el 627 980336 627 980336 La pregunta, pregunta, no estem proposant res, ni estem fent campanya de res. Preguntem. Renovaríeu a Paco, ahí estaran, si El l'objectiu de la permanència? pues és la pregunta que estem fent avui. Després sentirem les respostes que han eh, arribat al WhatsApp, al 627 980336 Reunida ja la tertúlia amb el director del diari Superdeport que ha vingut avui és dilluns, per tant, amb el seu cafè. Julián Montoro, super, què tal? Bona nit. Bona nit. Eh, estàs bufant encara per el gol de negro d'ahir o estàs <laughs> bufant de... que dius un eh? dia també llarguet? Home, el gol va ser per bufar, eh? Uf! <laughs> Bufarem tots. <laughs> aliviats, aliviats, alliberats, bufarem tots. És tot el company Toni Galindo. Hola, Toni, què tal? Un què tal? Molt bona nit, molt bona nit. Molt bé, fenomenal. Avui, avui fenomenal, no? Sí, home, i ara <laughs> tocava un... Ahir, no sé què mos dia, ah, com són ataques que guanyen de València, estàvem de rialles, mm. tot soltant alguna coña. i dic, home, ja, ja tocava, eh? Una muntanya russa d'emocions. Sí, una montaña rusa de, emociones en sí, la verdad es que sí. Y está el presentador del Murciélago de Levante Televisión, Vicente Sempere. Hola, Sempi, ¿qué tal? Hola, Manolo, eh, estás? Te te visto vist a migdia, t'he vist ara. Eh. Te ves més que la meva dona. Sí, de tú también. <laughs> Pero bueno, eh, eso que que le vais, que no falte. ¿eh? Oh, exacto. 12 y 13 de la nit, la, en el día de hoy, tenían que parar fundamentalmente, y pararé del partido de ir. del canvi que experimenta el València, de lo que suposen els tres punts, que jo crec que ja definitivament encara seria millor guanyar un segon partit, que jo crec que si València agarra la dinàmica d'ahir va caure més d'alguna victòria, estic segur, però malauradament la eh, informació, l'actualitat ens condueix al cas Feguli eh, vos torne a posar en antecedents, ja repassa tota la història per al que no l'hagi pogut eh, sentir eh, eh, Sofian Feulí ha sigut en el València Club de Futbol de mutu acord de, eh, en consens el qual me, sembla fantàstic i una bona senya d'identitat per a un projecte futur entre secretaria tècnica i entrenador el fet són els motius disciplinaris que ha donat el futbolista ja diguem que és un futbolista que eh, en la seva trajectòria té més d'un episodi baixis del Grenoble eh, bàsicament de la mateixa manera que va eixir de la València, és a dir, negant-se a renovar perquè té un contracte major. Eh, és un futbolista que eh, va ser cedit a l'Almeria i s'ha entrat a l'Almeria a protagonitzar un episodi d'indisciplina negant-se a pujar a l'autobús per a viatjar en un partit. És un home que, després que el renovara Manolo Llorente, després d'una soflama en una assemblea general de Paco Roig, eh, Llorente li va entremolar les cames, va correr a renovar-lo i desaparegué un mes després de jugar a Copa Àfrica se va incorporar tard després de jugar la Copa d'Àfrica i ja en els últims dies, bàsicament, com vos dèiem, entrenament de dimarts se'l fuma perquè estava en França i no arriba. Ahir es nega a fer el calfament postpartit que fa Paco Allestaran o l'equip de treball de Paco Allestaran i en el dia d'avui perdó Val, eh, se nega a ir a fer eh, el treball i, quan deia Folgado, eh, li, eh, ella duís que té eh, perdó, problemes en el turmell, he posat jo en el Twitter a rectificar que ha sigut avui no va ser a ir com va dir eh, tinc problemes en el turmell no vaig així d'entrenar diuen, val, pues si no saps entrenar fes treball fisioteràpic en la bicicleta estàtica, se puja en la bicicleta estàtica i als dos minuts escampa informa de la situació este matí torna a Paterna, el jugador torna a dir que li fa mal el turmell i diuen fins així. Sobretot, com hem citat abans a Paco Estaran, quan li feien l'entrevista en la, 97.7 Ràdio, el dia que ell dona la seva roda de premsa eh, per a, de, en la presentació, i se'l va li preguntar eh, en l'entrevista que li feien així, així per la nit tema disciplina, els jugadors que s'havien negat, notícia que té el Superdeporte, els tres jugadors que se negaren a eh, mm, pujar a la, tribuna el dia del Celta i veure el partit en el vestidor d'una sala anexa i Paco Gestant diu jo vaig a fer borrón i cuenta nueva però a partir d'ahí la indisciplina no la toleré perquè el club està petant molt això i per a mi avui a aquesta situació en la qual el club agarrar de la mà el seu entrenador el secretari tècnic agafen aquesta mesura avui Paco Gestant li ha enviat un missatge a aquest vestidor per tant no puc estar més que d'acord en tot el que ha fet el club. I a partir d'ahir, ja posats en antecedents, és el moment de sentir a Toni Galindo, a Julián Montoro, i a eh, Vicent Sempere. Simplement dir, eh, escoltant el relat dels fets, eh, se m'ha ocorrit, m'he vengut la paraula al cap de bueno, una, tota una perla, no? <laughs> eh, està picant fer la teoria, que vaig dir en castellà, que fa més gràcia la de que per lo que me queda del convento me cago dentro. Eh, falta de professionalitat, falta de professionalitat, i ja m'imagino que jugarà poc o res el que resta de temporada. Teoria. A mi el que me sorprèn és que ahir encara jugara. Vull dir, està clar que tot el que desata la tronada és eh, no voler eixir ahir, que els primers que els he llegit en directe en pleno Murciélago ha sigut en superdeporte Puntés, que ahir no va voler fer ese entrenament postpartit, però és que això ja ve de llarg, que estàs contant el relat dels fets, Fegulí és un tio de indisciplines, mm estaría en alerta Paco Ayestarán y yo lo que no entiendo es con Tangari Neville con Paco y sobre todo veiente el rendimiento esportivo que dando ante el futbolista le han donat tantes oportunitats encara que siga para un cambio para a temps que no va a ser el cas ir, en el cas de Las Palmas, és el dia que comentaves Manolo que s'havia enfadat Fegulí perquè havia jugat pocs minuts o va ser el dia sí. del Celta o no sé quin dia va ser tio, encara que siga per un minut tu has d'eixir ahir i donar la cara i no estava donant-la, estava passejant-se pel camp mm. a mi me sorprèn que ahir encara hi estaran li donarà minuts mira cómo la torna. Pero yo de, partir de cero que estaba diciendo. Perdona, eh, eh la torna no. Es que Fegulier estaba a Fesper que no había jugado titular. Sí, sí, no, lo, pero lo que sabes, digan tú, que, que ya estarán en la entrevista que él iba a hacer, que, eh, o que iba a hacer Folcado, ya de, de, de que anava a partir de, de zero eh, en tots els sí, jugadors. Sí, que li fem, Saba li feia eh, vale, pues, a partir de zero, eh, ya cuando tenia agarrat les, els ramals de, de l'equip, i ara que ja té la decisió ell de, de prendre la decisió de les coses, ha dit, pues senyors, eh, anem a aplicar la disciplina que falta ja també. Este ara me rectificarà Julen, però crec que és en Superdeporte on veig, eh, en la web de Super, crec que vaig veure, una conversa al segon o tercer dia d'arribar Paco i estaran abans de viatjar a les Palmes que té una conversa amb Febulio, on li diu que necessiten d'ell mm. eh, que necessiten la seva implicació vull dir, eh, com volien aquesta conversa Paco i estaran per a que no li alineen les Palmes de titular i que una setmana després pues, com dèiem, eh, lògicament tenint en compte el que va passar es lesiona Pablo Petit en el, en el calfament en lloc de posar a Rodrigo a l'esquerra <coughs> opta per Santimina i acaba fundit. Que acaba, que el jugador li diu dos voltes a, <laughs> a Llestaran quan el canvia, no puc més. Ah, clar, en contraposició amb un Feguli que ahir ja posem el vídeo d'un tuitero que li diuen, crec que Adrián Rojas, si no recorde malament, on doncs se veu com Feguli el gol, sí, sí. fa el gest d'alçar el, el braç, però no se, no se junta amb, la, amb la colla i se'n va cap al centre del camp. N'hi ha dos jugadors cridant-lo. En València Sidur le bufa Un, un crec que és Barragán. Barragán cridant-lo sí. Mm, per a que se sume a la... A, a la pinya. Però bueno. Dit això, tema febolí, Julián. Ens ha agarrat el bou. Ens ha agarrat el bou fa molt de temps. Mm, una situació d'un xor eh, aixina, sense renovar el contracte, eh, en, en el mal rollo que acaba generant això eh, entre el jugador i el club, a medida que passen els mesos, al final acaba estallant sempre, no? Mm, així estalla ara en abril, quan, per exemple, el cas que, que hem comentat a vegades d'André Carrillo en el, en Sporting porta des de setembre-octubre pràcticament apartat de l'equip, no? que és com està ara jo mateixa. que va sonar el és com, està, és com està ara mateix a uh -huh. Feulí, apartat de l'equip, de moment 15 dies, i a partir d'ahir veurem. Mm, jo si allà estarà o Neville o qui siga l'ha posat molts minuts jo no acabo d'entendre perquè bueno, tu pots, pots fer una excepció si és un xor que realment marca diferències, que, que veus que està implicat al 100%, pues, pots fer una excepció i dir, bueno, perdidos al riu, que isca este perquè al final és el que me fa el gol, el que me fa la xual, que me ho fa, però no és el cas. Entonces, jo el, el diumenge passat, després de, del partit de les Palmes, es, escrivia precisament això. Sí, correcte. Quants entrenadors més tenen que vindre per donar-se compte mm, de... Per donar-se compte de, de, de determinades coses que passen, no? Eh, nosaltres ja venim mantenint la teoria, com deia, des de... Eh, pràcticament des que Nuno Is del València és quan donem esta informació que Fegulí tenia eh, a Nuno pràcticament convençut perquè era Nuno el que donava altes i baixes i renovacions eh, de que, perquè Nuno estava un humilat amb Fegulí de pagar-li els 4 quilos que, donava, que demanava Fegulí nets però que al desaparèixer Nuno d'esta història, després de les dolentes renovacions que ha fet el València, com està demostrant-se en guany, el club, lògicament, anava a prendre aquesta renovació d'altra manera i que anava a plantejar-la d'altra manera i que a partir d'ahir teníem la, la impressió que després, a més temps, eh, s'ha confirmat que Fegulí no anava a renovar amb el València de Futbol, eh, situació que acaba per determinar-se en el dia d'avui després que ja el club ha obligat un expedient que encara té que revisar a fer després que el València enviï tota la documentació pertinent a veure eh, exactament què és el que proposa la València com a sanció, quins fets afegeix el València i exactament eh, quin tipus de gravetat li dona a la sanció que vulgui aplicar. Les coses, eh, jugadors com Feguli, en el caràcter que té i el que aportava, entre cometes, al, al vestidor està bé que per una eh, per una vegada per totes, en, regne la, la disciplina des d'aquest vestidor, no? perquè si fins ara no s'aplicava un règim disciplinari quan feia coses comícies, pues així anaven les coses des del vestidor del, del València. No? Vaig a dir més, eh, eh parlava eh, Julián de, de la seva columna el diumenge passat, i és cert, i parlava, crec que ha sigut eh, Vicente Santimina, de, de, de, del jugador, quan, i si tal, i després al míster, puc més, estic mort, val? Eh, hi ha una imatge molt significativa que han tret una volta més els companys de Zero Movistar en el programa el dia després eh, pràcticament l'únic que li demana eh, a Llistaran a Negredo quan el trau al terreny de joc és tens que buidar-te dins no li diu bascula en 3-2 centrals no, no, no, no, no, no. déjatelo todo Dísete tot. en que fera un gol, prou. Eh? <laughs> que és <laughs> el que va fer. Que, que a més és el que va fer. Però vull dir, a voltes, en situacions com esta tan desesperada, un entrenador pot valorar i li dona més importància a la part mental, com va dir en el seu dia i estaran, i ahir se va veure la part mental, se va un València, jo crec que més alliberat, l'entrarem, eh, en aquesta situació de tens que deixar-te-ho tot, eh, imagina't eh, en quina cara mires tu a Figulí diguent-lo i i buidat, quan saps que és que... Li la bufa tot és que sí, és, la és que, és <laughs> el que passa? Que també la, la victòria està tapant una miqueta, per a mi era i estaran eh, perd el partit eh, dels canvis respecte a una Emery. De fet, eh, ho comentarem en la sí, transmissió. Sí, sí. Al final guanya el València, però n'hi hagué minuts en què Parejo, Escorata i una banda, Andreu, o sigui, com que regales no? terrenya al Sevilla, sí, però... i una d'elles, una d'elles decisions, i perdona, Julen, és entrar a Feulí. És que te provoca un efecte contrari, la gent comença a xiular-li un futbolista propi. Sí no sé, es que me parece poco inteligente. A mí, que a mí, però... E-, ese canvi fet a banda, mirant-lo des de la fredor, és possible que tingues raó. Però per a mi hi ha un canvi que és el que impedís que el Sevilla se te menys. Te guanya terreny perquè l'equip físicament... De fet, li pregunten a Paco Llostaran en una roda de premsa, crec que és ah, de les primeres que donen. Què vas a canviar? Física i tàcticament? I diu, mira, físicament jo no puc canviar. Vull dir, en això, en aquest estat físic tenim que arribar a la final de la temporada i en sis setmanes no vaig a canviar-ho vull que l'equip tinga més Peta, vull dir, pago l'esperança que l'equip té 70 minuts d'autonomia i per a mi ahir n'hi ha un canvi que fa que el Sevilla no te passe per damunt que és el d'Enzo, de guardar-te la, la, la bala d'Enzo de apostar d'eixida per eh, Javi Fuego i guardar-te la bala d'Enzo de fa que probablement l'efecte remuntada del Sevilla no s'ha produït de manera completa encara que després sí puc estar d'acord en que el canvi de Fegulí és més discutible i el canvi de Paco no, per Negredo per a mi és normal, això me Possiblement tampoc tenia més per a refrescar l'equip, quan, no. quan el jugador que està jugant ahir estava mort, com, com va dir, no? Ahir la, la diferència jo no crec que siga tant de, de criteri dels canvis, sinó de, dels jugadors que tenien la banqueta cada un. Tu, enca, en, a tu encara te funciona bé, perquè Enzo te funciona bé, eh? Negredo te funciona molt bé, i, bueno, i Fegulí no te funciona, però bueno, eh, però és que Emery s'havia guardat tota la dinamita per, per al final, eh? Sí, sí, no, tot el que, que s'hi ha millorava. Més, ara mateix té més que el València. Sí, Gameiro, Conoplianca. Molt més, Sí, sí, sí. Vitolo, Gameiro, Conoplianca. O sigui, sea, tragué tres tíos que, ah, que te podien clar. Ah. remuntar, però perfectament. Però bueno, i, i, i per què no li dius a Emery a ver los tret al principi? Ja, ja li gusta dir de Sevilla, no sí, sí. Que no? Sevilla està recordant-se prou. Sí, sí, Negredo, sí. Negredo eh, quan Gameiro fa el gol, mmm, l'equip baixa el cap, i Negredo està en el mig del camp, mmm, tirant els braços sí, per senyor, dalt sí, i dient vamos sí, sí. mira que ha fallat gols eh? mira que ha fallat I imatge jo que casualitat que Ahir el va colar sí. però mira que ha fallat gols eh? mira, mira que hem perdut jo vaig agarrar-me a Ahir Ahir Negredo sí, a aquesta imatge sí. Manolo en un comentari que faig a la ràdio en aquest moment que dic, encara anem a tindre una i podem guanyar el partit. Jo estava a casa mirant Perquè... el partit i també em crida l'atenció la, la imatge de Negredo. Ell, ell era ell que anava... el València guanya perquè mort com estava físicament, perquè l'equip estava mort, eh, semitocat, per no dir absolutament afonat, després del gol del Sevilla, encara busca d'aquella manera, perquè tampoc tenim recursos, la porta del Sevilla. En dos faltes, una quasi la clava i l'altra va dir, vull dir, ha tingut sort, sí, però hi ha que tocar la porta de la sort. Ser, hi ha que anar ser... cap endavant per a forçar aquestes dos faltes. Eh, eh, Neville diria que va ser la tostada. El títol del tu... la tostada aquesta vegada, per fi... Llei de Murphy, llei de Murphy, no? Per fi la tostada no, va caure. De la... És, és, el titular de la columna de, de, de Julián, que l'he vist jo abans en, el Superdeportes. Eh, pues no, jo crec que no. Jo crec que a voltes, vull dir, eh, va ser mala sort. Jo, Se té que buscar. Eh? en efecte. Eh, la jo, ja, jo, crec que hi ha determinades coses, hi ha aspectes de la sort que tu no controles. Vull dir, que se lesione Pablo Piatti en el campament, tu no el controles. Sí, controles dir feu-li o mina, mina, i que després es cabe. Val? És una part de la, de la sort. Eh, la part de la sort que tu controles és, encara que estigues mort, intentar anar cap endavant i que l'equip pensi dos faltes i en una te faig el gol. Vull dir, va ser mala sort el gol d'enviar famós de l'Europa? Sí, però, però què passa amb aquesta mala sort? Pues que tu lleves a Parejo en un partit que no tenies que haver llevat, que tú le dones una pelota en el cantó a Fede Cartavia el último minuto. que, yo de aguantarla a la senta y la dona al Sevilla y a partir de... Después o el Sevilla la teta de banda famosa. A Facio, que era el tío más grande de la liga Y no hay ningún que estiga agarrarlo el portero no dice de pues, Al final, la sort, sí, chua però hi ha coses que conduïssen a la sort la a tocar a la teua porta. I ahir la convicció del València anar endavant, mort com estava, a veure si sonava la flauta. I ara, i ara imagina que anem a parlar d'això també, però jo crec que va, és, una, és una qüestió correlativa. La sort s'ha de buscar. Eh, en aquesta sort... Eh, hi ha dos, dos matisos. Una és que tu, com en, en partits anteriors, eh, eh, eh marcant-te quan te marca el rival un gol en contra, baixes els braços i ja dius, buf, ja, ja, ja l'han fastidiat. Uh mhm. -huh. I ahir eh, se produeix aquesta situació trobem a, a un jugador com Negredo animant a la resta de l'equip al Sant l'ànim i eh, en convicció, en, en l'últim esforç, l'última le que te queda de partit, vas a buscar-lo i vas a buscar aquest gol. I tu creus que com podia fallar este equip a eixa afició? És a dir, jo pense que ahir l'equip estigué a l'altura de l'afició. És, pense que l'afició va complir el paper que tant de temps anem reclamant de aquest jugador veterà que és capaç de, de, de que la resta de l'equip tire del carro. Doncs pues aquesta funció la va fer ahir Mestalla. És el que jo pense. No, no, ahir el València Eh, quan arriba estic a l'altura quan arriba l'autobús eh, ja va guanyant vull dir, de fet la primera part que fa el Sevilla també està en estat de xoc perquè sí, és un Sevilla sense els tres que, que eren de recanvi però, però és el Sevilla vull dir, és en guany molt millor equip que el València uh mhm. -huh. i el València per mi fa una gran primera part sobretot és penta per la grada perquè és que la gent l'ambient que... l'equip no podia fer ho digué, estaran, diu, era un ambient com el dia de l'Espanyol el, el famós dia dels gos de baraja, en uno menos, eh, per ser pulsa de carboni, que avui ens ha visitat el murciélago. Mm -hmm. O sigui, jo crec que aquesta atmosfera que se va fer ahir en Mestalla... Ara sentirem el carboni. Que es va generar en Mestalla, jo crec que és el que espenta també a, a, a l'equip, sens, sense forces i amb poquet de futbol, tot i que ahir ja ens se van veure coses de futbol, com per exemple, i avui ens ho ha destapat Carboni, i és de veres, un tio de futbol i sap de què parla. Abdenur, per què Abdenur... Ha una explicació extraordinària. Per què Abdenur semblava ahir millor jugador que en la resta de la Lliga. Porque va a hacer una cosa que entrenador le va a decir. Porque Carboni y parlant ahí, está, va detectar. detectar. Y es, Adenur, dos toques de balón como mucho. No quiero que hagas un tercer toque de balón, Precaván será era, controlo, la, piso y adelanto un poquito. Y, y Carboni y ahí Adenur ya se le cruza las piernas y le encima el delantero. Y ahí era control y se la pasaba a Mustafi. Y Mustafi se lo mate y a decir, simplificar el fútbol. Es el que va a hacer el Valencia. y claro que sí. i ha anat al Sevilla. Us vaig a preguntar ara després eh, eh, si tinguéreu que donar-me una... Eh, Xina Botó de temps. Una característica eh, per a titular el canvi d'ahir del València que verem ahir al de la resta de la temporada en quina faceta eh, ficaríeu l'accent del canvi del que varen veure al respecte de les jornades anteriors. Anem a fer una pausa per la publi, 12 i mitja i després tornem sentir la segona tanda del WhatsApp i me responen Toni Galindo eh, Julián, eh, Julián eh, Montoro i Vicenç Sempere en què xifren ells el canvi del València que, vorem, que varen veure ahir al de la resta de la temporada 12 i mitja, vinga la signatura pendent del Camp Nou en la 97.7 Ràdio. Diumenge, el València es presenta al Camp Nou, més alliberat després de l'últim triomf i amb l'obligació d'esborrar la vergonyosa derrota en Copa del Rei. Des de les 8 de la vesprada i al Camp Nou, Barcelona-València. Viu amb Manolo Montalt i Salva Folgado este partit de Lliga amb la millor narració en valencià. Recorda, Barça-València, Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Col·laboren Tasco i Fotopro. Tranquilo Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. Eva Ruiz Córdoba obtuvo la primera sentencia de España del Tribunal Supremo que declara nula la salida a bolsa de Bankia. Si se vio perjudicado con las acciones de Banco de Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusula suelo, atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96 348 6450 o 657 32 59 62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos en Aferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Caroline, ¿Qué? corre hacia la luz. Eh, sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Más cocotas. ¿Cómo? Más cocotas. El paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy. cocotas. uno más de la familia. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 sabeu que sempre teniu temps per a l'opinió en el Twitter, arroba esports 97 NIT, però que a més els dilluns també podem i volem sentir la vostra veu en el nostre WhatsApp, 627 627980336 627 La pregunta, no proposem res, només preguntem, renovaries a Paco i Estaran si aconseguís l'objectiu de la permanència? Esta és la pregunta Y con com Mavans, estas estes les respuestas. Hola, me llamo Aitor. Os oigo desde Sabadell en Barcelona y bueno, yo creo que es pronto, es prontísimo para juzgar el trabajo y decir de si renovar o no a Paco y yo creo que cuando acabe la temporada es hora de decir si hay que renovar o no hay que renovar, allí estarán. Hola, buenas tardes, soy Pepe, así de Meliana. ¿eh? Mira, en quant a la pregunta que esteu fent si Paco està capacitat per dur el al València, doncs pues, escolta, tot depèn de lo que este senyor, senyor Lim, vulgui fer d'equip. Hola, sóc Lluís de Marbella i bo, enhorabona per la retransmissió de l'altre dia i la pregunta que heu fet jo no renovaria a Llestaran perquè eh, crec que necessitem un entrenador més fet i amb més experiència i amb un projecte eh, sòlid i, i segur. És el que necessitem. La qüestió és que tant com a jugadors com a entrenadors sense Europa eh, no és el mateix. Veurem com fa la feina Suso i si li deixen fer la feina. Molt bé, amb un València. Hola, buenas noches. Mi nombre es Pedro y llamo desde Valencia. Yo lo tengo claro. Mm, yo Paco Ayestarán lo considero un profesional, lo considero una persona con talento y si fuera Lim yo lo renovaría, pero lo renovaría para, para que siguiera curtiéndose, para para cederlo en algún equipo, como se hizo con Luis Enrique o como Benítez antes de llegar al Valencia. Pienso que es una persona con una capacidad enorme y tanto que le gusta a Lim y a Méndez eh, cazar talentos para luego disfrutarlos o pues yo creo que sí, es una persona con una valía tremenda como para dejarla escapar. Mm, no sé si lo vería directamente ya para para seguir el año que viene, yo esa apuesta es demasiado arriesgada. Eh, pero sí que lo, sí que vamos, sí que lo haría una persona de la casa. Yo creo que tiene un talento especial y esa persona hay que conservarla. Hola Manolo, hola Salva, eh, soy Álvaro Coy. Yo nunca renovaría a Paco yo creo que conseguir el objetivo es lo mínimo que se puede exigir a un entrenador que venga. Creo que no es un logro, es una obligación, por mucho que el Valencia estuvieras muy mal. Y desde luego, si le renuevas, caes en el mismo error en el que has venido cayendo los últimos años, trayendo entrenadores para que se formen aquí, para pagarles el máster, porque sí que es verdad que tiene experiencia, pero la experiencia que tiene pues es mínima. Hola, buenas noches, eh, Montal y compañía. Eh, soy Pedro Valero, de aquí de la Puebla de Farnals. Eh, yo a vuestra pregunta os diría que Paco Estará me parece un muy buen entrenador, pero ya para la próxima temporada eh, habría que pararse, ya plantarse y fichar un entrenador contrastado y que nos lleve mínimamente donde nos merecemos, que es a la Champions. ¿Vale? Un saludo. Y otra cosa, aún me sigues poniendo los pelos de punta cada vez que te escucho la narración del segundo gol del Valencia ayer, tío. Ha sido una pasada. Eres un crack. Sincerament, la veritat és que jo penso que no hauria de renovar a Estaran encara que a tots els partits perquè a este equip ja li fa falta un entrenador amb molta experiència, un entrenador top perquè si volen fer un bon equip necessitarem un bon entrenador. Hola, hola, sóc Adrián de Marchalenes i crec que eh, no renovaria Paco Allestaran ja perquè pense que el València necessita un tècnic eh, amb molta més experiència i que per lo menos conezca, conezca la lliga. Eh, L'objectiu de la salvació ho ha aconseguit perquè jo crec que estem quasi salvats, però encara això no el renovaria. Adeu, bona nit. Eh, buenas, soy Pablo eh, de Atlaya. Eh, com sempre dic, una abraçada molt forta per a Manolo, per a Salva i per a Artur Delgado y sobre no nueva opinión si contigo están A mí me más molt ahí están pero yo creo que no, que cree que el ja estem demanant de fa molts anys un entrenador de veritat, amb experiència i amb caràcter, que li doni una identitat al joc del València. Això crec que és el que fa falta, que siga l'entrenador la peça fonamental del nou projecte. Adeu i fins altra. Bona nit, Manolo i companyia, sóc Sergi de Sueca. Pues a mi Paco Ayestarán la veritat és que és un home que, que m'agrada prou. El que passa és que, clar, no sabem eh, en els jugadors que, que tenim nosaltres, pues, ja saps que a lo millor en, en un mes o en un mes i mig agarren, se'ls volta la xaveta com solen fer i ja no li fan cas a l'entrenador, ja no creuen en ell, bueno, el que han fet en els últims entrenadors. Entonces, jo crec que si Paco demostra d'ací a final de temporada que no li té por a ningú i que, i que se fa el que diu ell i tots van darrere de lo que ell diu, pot ser un bon entrenador pel València. <laughs> Vinga, bona nit. Com cada dilluns, el whatsappament, el 627980336, La pregunta d'avui que heu respost, si renovareu o no allà estaran, si aconseguís la permanència. Ara després la farem als nostres convidats en el dia d'avui. I la tertúlia però, com diem, eh, teníem que resumir, senyors, com resumiríeu la millora d'ahir del València? En què la resumiríeu? On ficaríeu l'accent vosaltres? Què vareu voler distint del València d'ahir al que s'havia vist en les eh, 31 jornades de Lliga eh, anteriors? Jo, mirant el partit, el primer que me passa pel cap és que per fi vaig veure eh, al València jugar com un equip, vas tornar a veure ordre, vas tornar a veure pressió sobre el terreny de xoc, i unes ganes que feia molt de temps que no les veia jo diria actitud, Manolo, però, però esta temporada ja havíem vist en partits aïllats, però havíem vist actitud, uh -huh. eh, jo crec que ahir se va veure futbol, no? perquè eh, eh en 7 minuts tragarem ja 6 corners, vull dir, i, i cada, corner, cada corner era diferent, ho, ho comentàvem, dels primers, uh -huh. eh, que no hi siguen, perquè no hi queren, perquè a lo millor el que estava pensat per a que llançarà Pieti, que s'havia caigut afortunadament perquè després Santimina va fer un partidàs per a mi, sobretot a la primera part. Uh -huh se van moure coses de futbol, o sigui, el eh, detall este que ens ha destapat avui Garbón i d'Abdenur és de veure, o sigui, ahir Abdenur comentàvem, sembla un altre, eh, tocant de primeres, eh, ajudes de companys, vull dir, era un tema de futbol, el poquet que ha pogut aplicar estos dies, que era més treball psicològic que, que, que futbolístic, però els jugadors s'han alliberat i, i, i ahir se va veure futbol, és el que va veure jo ahir en Mestalla. Sí. I Julián Montoro, en què ho xifra? O, o on fica l'accent? Confiança. Ahir se donaven... Ben n'hi havia molta pressió positiva en el camp. Mm, pressió negativa per al rival i positiva per a tu. I, efectivament, això se tradueix en millor actitud, en més futbol, més moviments... Va, va dir Parejo al final del partit que, que ahir, mm, quan tenia problemes amb el valor, sempre trobava un company eh, per a donar-li-lo. A tres dies no passa confianza. Mestalla li va llevar a ir eh, la por, li va donar confiança a l'equip i, i, bueno, guanya l'equip, guanya el gol de Negredo, però guanya sobretot l'afició a ir. Vaja, que en diferents paraules eh, coincidim els tres. <laughs> més o menys, més o menys sí. Eh, és, el mateix. Més o menys sí, però eh, jo recordo també... Eh, no faltes tu, però no lo faltes tu. No, jo, jo, recordo molt, eh, però acaba de dir a, a la Julián que més o menys és una vessant... Ben, ben a derivacions més o menys del que ha proposat cadascú eh, en cuanto al aspecto mental eh, que se traduís en un millor futbol, como ha en Sempere, eh, en un grup, en, en por un equip, como has dicho tú, y, y, y en la força positiva, como acaba de decir uh -huh. eh, Julián. Eh, també quan ahí Estaran li preguntan en una de las primeres rodes de prensa, eh, incidís eh, cosa que després també fa el dichous pasat en la agrupación de Peñes eh, i crec que també ho fan en la roda de pressa prèvia al partit del Sevilla, on diu així la gent m'està dient que, que vol que passi la temporada, i això és una errada, perquè si vols que passi la temporada i no fas res, t'afonaràs. ja que disfrutar el que queda. I jo crec que, en certa manera, tenint en compte que lleguen ahir moments d'angoixa, perquè no tot, tot és, no tot és de color de rosa, però sí va ser capaç de transmetre a l'equip el y ja que actuar sobre les coses. Vull dir, que disfrutar, el tiene que actuar. Tenim una situació y tenim que actuar sobre ella. I la manera d'actuar és jugant el millor possible. A estar amb el del primer dia, jo vull que el meu equip tinga la pilota perquè aquest equip no està fet per a defensar. I a la fi, els fets, el que està demostrant és que el que ell diu en les rodes de premsa, el que ell proposa en la roda de premsa de paraula, després sí se veu traduït, almenys en el partit del Sevilla. No en el de les Palmas, però sí en el Sevilla. Mm. Això vull que és que no hi és un abans, vull dir el, eh, que un tio diga jo tire per així i veges que l'equip tira per la idea que diu el seu entrenador com a mínim és que l'equip està fent casa del entrenador escolta, ja hem guanyat molt en el que tenia l'estadi ambient aquesta temporada se l'estan creguent, no? <laughs> que és un pas... Se l'estan creguent, és un, a, a és, un, és, un pas, és un pas molt important, no? Mm. Perquè fins ara el eh, que hi havia en la banqueta com a director d'orquestra els jugadors era prou evident que no se'l creien. Mm -hmm. I, aixina, I així es reflexava sobre el tren de xoc, que era un <laughs> punyetero desastre. En Las Palmas, inclús, la primera part sí que se veu a lo millor la firma de allà estaran, eh, lo poc que pogué influenciar en l'equip en aquests dies no previs, la segona part sí, sí que... Sí, el mateix que estaran que per dos a en les Palmes, vull, tam, tam, sí. vull dir, ja que ficar-ho tot en la seva sí, sí, sí, vida sí. i... i no, que si no renoven, pues, pues, pues jo, jo faig el que faig la Barça. I, a més, jo no crec que hagi de ser l'entrenador la temporada. No, no. Excepte que ara ho guanyi tot li pegues un repàs al Barça i a Madrid, eh, cuidado, así igual ni entrenador, pero en un principio yo pensé que València havia de pensar en un entrenador de més recorregut per la temporada vinent. Jo ho dic ja, jo ho dic ja. A veure, jo penso una cosa, Manolo, eh, la temporada que ve no tens eh, Europa, baixa el pressupost, eh, vas a vendre jugadors i bons per poder fer caixa. Uh -huh. eh, Oblida't d'un de tècnics de primer nivell, ja et poden vendre la burra o que isquen per coses en on isquen qualsevol mitjà o filtracions, el que siga, eh, no van a vindre. Eh, o tires per un tècnic de, de solera però per, per anys d'experiència, és un, un entrenador reconegut però per anys d'experiència. O fas una aposta com esta. El perill que té, se'n recordeu d'Antonio López, eh, que guanyà dos partits, el renovaren i després... Todos somos Antonio López, <laughs> que i després Antonio <laughs> eh, López. eh, Corre, tens, tens, tens, tens perill, no? Eh, Eh, Gary Neville, pues, eh, ja sabem el que ha passat. Uh eh, -huh. Mhm. A Llestran se li veu més, més coses, lògicament, eh, però no deixa de ser una aposta com a primer tècnic. El perill que això suposa, clar. L'aposta te pot... S'han de banyar ja, Manolo, en la pregunta del WhatsApp o no? Tu vols banyar-te ja? Bueno, com tu ja has expressat la teva opinió... 12 i 46, fem una pausa per a la Publi i en tornant de la Publi li pregunta a Toni Galindo, Vicenç Pere, que vol contestar-me i a eh, Julián Montoro si se renovarien o no a Pakistan Peset. Acaba de dir una eh, notícia en un un diari de Singapur que, eh, que diu que Ai, vale. eh, l'eixida de Neville eh, va ser una eixida amistosa ah, claro. eh, eh, tan amistosa com que el València va dir públicament que havia rescindit el seu contracte tan amistosa com l'entrada sí, clar. no? Pues home, <laughs> mirant-ho així, sí, la, la veritat és que no puc afegir ni una com la que ha dit Julián Montoro. 12 <laughs> i 46, fem una pausa i ja tornem, vinga. Tranquilo Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. La signatura pendent del Camp Nou en la 97.7 Ràdio. Diumenge, el València es presenta al Camp Nou, més alliberat després de l'últim triomf i amb l'obligació d'esborrar la vergonyosa derrota en Copa del Rei. Des de les 8 de la vesprada i al Camp Nou, Barcelona-València. diuen Manolo Montal y Salva Folgado este partido de Lliga amb la millor narración en valencià. Recorda, barça valencia Esports 97 el partido, el teu equip, la teua Radio. Patrocinen Ferto y Productos del Arte. Colaboren Tasco y Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 40... No, pues, un oient que se ve que té ganes de jarana que diu Ahora toca ensalzar a Paco para poder criticar la Alim si no lo renueva. Renovado lo rajarán en tres partidos, partidos seguidos. Eh, crec que no has agarrat el sentit dels programes que fem en aquesta casa sobre els esports. Crec que a lo millor que sents altres i te despistes. Així no tenim aquesta manera de dir ni de fer les coses. Vicent Sempere, Julián Montoro, Toni Galindo. No. <laughs> ¿Renovarías a Yetran? Yo no. Val. No, més que res, Manolo, però per puro morbo de a veure qui ve la pròxima temporada. Eh? <laughs> Directament, no? A veure, le, per dos partits és difícil encara valorar el treball de Paco. Clar, clar, és el tema, jo sí que t'he dit que ahir vas veure la firma d'Allestaran. No m'agraden els canvis, ni eh, tampoc en les palmes, però sí que vas veure que l'equip estava lo poquet que, que ha pogut les quatre mecanismes per esborrar la garba de Neville i dir, eh, no, no, això és més fàcil, anem a fer això, això, això i anem a intentar guanyar algun partit. I ahir ja va guanyar el seu partit, que era el que costava això, consistia perquè era per a salvar el València, i jo crec que l'objectiu per al que se, va, se ha col·locat allà estaran està pràcticament aconseguit. Mm -hmm. De ahir a renovar-lo, pues, jo m'esperaria, però a mi m'agradaria que vingués un entrenador contrastat al València. Per les últimes experiències que s'han pegat des de des de Rafa Benítez pues, que estem buscant un altre Rafa Benítez i no, no ha aparegut Home, per situacions, eh, per resoldre situacions compromeses, per això tenim a Boro, no? I pues, fitxem a Boro i ja està. <laughs> a veure, eh, va, jo per fer la contra. I, i perquè ho crec, a veure, eh, estic d'acord en que s'ha de voler el treball en, en, en, en estos... En estos... Se ho ha cregut ara, eh, penses tu, mentre ho parlaves. No, no, no, te, te, ho, jure, te ho jure que abans del, del programa m'ho ha dit, eh? Oh. Ella era partidari. Vale, vale, vale. Sí, som partidari. Per què? Doncs pues mira, té caràcter, té coneixements, eh, té capacitat, eh, li falta l'experiència com a primera espasa, de moment el eh, lo poquet que li dona temps a demostrar-ho eh, pues, va, va donar una bona imatge, n'hi ha que veure de si a final de temporada si és capaç de gestionar les coses eh, com s'esperen eh, pues escolta, si de si a final de temporada resol la cosa bé eh, per què no? Julián tinc que decantar la, la balança, no? Tens que dir el que penses. Tu vota per voto. Que és el que, és el que metes a la, primera temporada Montoro. Discrepen els dos, prou. Està bé. Eh, claro. <laughs> Aixina, aixina li donen... Està bé, està bé, m'agrada. misteri, no? m'agrada. Ara eh, desenrotllo una miqueta el que vols. No, no, jo no, no me quedaria per a la temporada que ve en Paco allà estaran uh mhm. -huh. i posats a quedar-te en ell no seria mai per si aconseguís o no el objectiu de la permanència. Me pareix massa creus, banal, creus ell, no? me pareix massa banal que si d'ací a Eh, que falten sis partits, sí. guanya uno o empata dos i salva l'equip, eh, n'hi ha que renovar-lo. No, jo crec que tindria que, ser, que estudiar-se un poc més, sobretot en els precedents que portem, n'hi hauria que estudiar un poc més la qüestió. Discrepe e, en Sempere també en que jo no he vist tant de canvi eh, no, no he vist tant de canvi en l'equip mm, de Neville a lo que hem vist fins ara si, si per lo que hem vist menejar se per ahir n'hi ha que pensar ja que un entrenador eh, té una mà i està imposant eh, criteris i tal, pues, pues, home, renovaríem el Goro per, per el partit del Barça i el de Baracaldo i el faríem ja entrenador <laughs> directament, no? Mm, jo no he vist tant de canvi. Eh, sempre que canvia d'un entrenador a un altre, pues, ha, se meneja algo, no? El que entra bobo no és i bueno, intenta pues, pues, eh, sap ell, ell a, a més té un avantatge sap els errors que s'estaven eh, cometent perquè ja portava un mes i pico ahí. m'estranya que, que, que estiga sorprès m'estranya que, que, que, que perquè ho va dir ell m'estranya que estigui sorprès de, de, de, de la preparació, de, de com estava físicament l'equip, perquè ja portava un mes i pico i sabia perfectament com estava, o de, devia saber perfectament com estava l'equip físicament, i bueno, mm, després d'això, <laughs> no... Eh, després i abans, no crec que... Crec que el València té que anar a un, a un entrenador més top, si vol realment... Eh, tindre un projecte i estar i no passar per, per aquestes calamitats que, que, que, que estem passant últimament. El que té que tindre, té que tindre clar la gent és que l'entrenador que vinga almenys que s'adapte a l'equip que li van a deixar, perquè diguem que els bons que té ara el València tinguem clar que <laughs> molts no van estar a ser temporada. Falta saber quina plantilla s'ha de tindre. És que n'hi ha, que veure, que veure el projecte que, que, que té ja, València. Però bueno, eh, eh, a veure, no va ser el Getafe, el València Getafe que per cert avui ha destituït oh? no? eh, sí. a Fran Escrivà a Fran Escrivà, l'entrenador oh, sí. Eh, valencià que està molt de criteri Àngel Torres, té un, un bon criteri Un un bon criteri, correcte sí, sí. Àngel Torres a, mi Fran Escrivà oh, me pareix un bon entrenador però que no tingut sort en el Getafe i també el que li desitge és que quan li van les coses mal en la vida, com ara li van a Fran Esquivar, ningú li dona l'esquena, perquè això és molt desagradable. Pues sí, la veritat. Dit això... Jo crec que tu ara mateix a la plantilla la tens mm, per, per, per un costat i per altre desnaturalitzar, textuals que no... que tenen una valoració que no és la real. Uh mm-hmm. -huh. Entonces jo, si, si, si, si tu reduïsses pressupost i és eh, en un criteri que, que te lleves chores, que, que tenen una valoració que no està d'acord en el, no, no està en consonància en el rendiment i traus i portes tres chores que tenen un cost molt inferior però te donen un rendiment bo me pareix, me, me pareix perfecte claro. ja, però, és que és la realitat no, no, no, no és que és la realitat me pareix perfecta la teva exposició, Julián Vull dir, eh, eh, jo, lo... jo no li tinc por a, a, a, a, a, a dir jo este crec que el València este... sempre ha fet millors plantilles quan han vingut jugadors desconeguts i quan han vingut jugadors contrastats de tota la vida. El, eh, eh, però el problema és llevar-te a, a dos o tres... I sobretot que els que vinguin o els que se'n vagin, com he dit abans en la decisió de Feugulí, siga mancomunada entre secretaria de tècnica i entrenador. Eh, entre altres coses, diguem, hem dit a principi del programa, és una bona notícia quan hauria de ser l'habitual, precisament perquè en este club no és l'habitual, vull dir, però històricament, este migdia en el Murciélago, en Levant de Televisió Vicente Sempere, hem tingut de convidat Amedeo Carboni, eh, que ha estat una delícia xerrar en Amedeo, i hi ha un oient que li ha preguntat per eh, la seva baralla amb Quique. Eh, jo crec que hi ha que sentir la, la pregunta que li fa Vicent en boca d'un tuitero que l'ha enviada, y la respuesta de Carboni para saber el que era aquells dies. Més preguntes para a, Medio Carboni, que en Arriba arriba al nuestro Twitter, Murciélago LTV, como por ejemplo esta de Salvador, ¿Te arrepientes de no haber cesado aquí que al día siguiente entrar como director deportivo? Ah, pues, ah, pues. esa es el pasado. Ah, sí, pues. sí, sí. sí no, creo que fue uno de mis grandes errores. Eh, sí, sin duda, porque tenía en mente otras cosas, pero no eran... O sea, eh, que de pasar de jugador a director deportivo seguía estas quejas que tenía con el entrenador, porque al final el director deportivo quiere ser un equipo campeón, el entrenador quiere, ser, quiere entrenar a un equipo campeón, que todos queremos un equipo campeón. Pero a ver, a respecto de lo que ha pasado esta mañana <laughs> entre el director deportivo y el entrenador, allí no había mucho feeling. Ah, Aún no sé por qué, ¿eh? diu, tenia que haver fet carregar-me aquí, que Sánchez Flores a la primera de canvi. <laughs> Vull dir, així anava aquell equip, que era un cañalet tots els dies. que avorrit és lo de ara, no? Que estiguen d'acord i estaran... I, i, i Suso en, en carregar-se a Fegulí, per Però exemple. Però saps, saps que si estan d'acord, a la llarga i serà un bon projecte. Home, claro. I, I disfrutarem més. No sé, jo si haurà molt massa llarga la cosa. <laughs> no ho sé, inquisia, vull sis dir... Partits, sis partits, vull dir, pareix bé. Escolta, eh, Julen, estic segur que si eh, Suso ha pres aquesta decisió amb Paco de la mà és perquè la idea que té Suso en el cap és que l'entrenador que vinga també puga mancomular la plantilla amb, amb, vull dir, mm -hmm. tu pots fer una plantilla de dir, bueno, jo ara sóc l'escollí de l'IM pensa Suso, vaig a fer i de fer el que me donen la gana si vens un entrenador i la plantilla que li fas no l'agrada l'entrenador va ser un canyaret, vull dir, el millor és que ja que estàs, que pots triar i tal i intentar que tots vagin en la mateixa opinió. Vull dir, no, no ja en tinguem uno fa, desgraciadament, uns mesos. No repetir les errades. Sí, però bueno, si te fijes, jo crec que la decisió estava ja prou tomada la setmana passada i no se, no se decidís eh, definitivament hasta que li has guanyat al Sevilla i tens tres punts més a l'equip, a l'aficionat i, i, a Rubi sobretot. A veure què farà Rubi. Quina falta de coneixement posarlos, Si té que posar-los, posar-los. El Levante té dos partits ara que si es guanya està ahí. Sí. I té que ficar a qui siga. Sí, sí. A qui siga. Gent que sumi, que porte. Si pensa que va a guanyar des, des el partit. camp, dice del camp. Jo també penso. És que jo crec sí, que això sí, futbolistes sí. creen la setmana passada després d'empatar contra l'Esport de Gijón. O sigui, vull dir, és que això és que eren també el dimecres passat, vull dir. El que ha canviat és que se'ls ha gravat i ja s'ha publicat el vídeo. Sí. O sigui, és així, no? O sigui, jo si fora Rubi es posaria. Faria el 3-11, de no, luego. No, perquè... no està per a reservar, <laughs> ni, ni, ni castigar fora de... No, està la cosa I jo, complicada i fotuda. jo si fora el València tindria ja clar i mig fitxat a l'entrenador de l'any que ve. Perquè anem a arribar tard i mos agarrarà el Ai, vale. també. Julen, gràcies. Bona nit. Toni Alindo, gràcies. Molt bona nit. Vicent Sempere, de veiem més Jo fitxat i anunciat, com, com el Manchester City. Anda, que... <laughs> Va en Pérez, senyors. Demà sí, el podreu veure en el Murciélago. Senyors, ho deixem així. Com deia, 3 eh, més quart, Murciélago amb Sempere, 11 i mitja, arribem des de la ràdio. Acaba Esport 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Decidimos conquistar el